pokojné februárové ráno. Vo chvíli, keď máme aktuálnu tzv. tuctovku, ktorá ale rovnako ponúka svoje nezabudnutelné momenty, aj osobnosti, na ktoré si však logicky popri našich osobných radostiach a starostiach nie vždy zvykneme spomenúť. Ten rebríček hodnôt je u každého v inej verzii, inej podobe a tak je logické, že v rámci tejto pestrosti to ani nie je jednoduché celé zladiť a to z jednoduchého dôvodu, ak má čo i len 10 ľudí na prvom mieste vždy niečo iné, tak je jasné, že drvíva väčšina nebude hneď uspokojená. Po niektorí síce dokážu ustúpiť, ale určite nie všetci a takto nenápadne potom pod tou pokryhovkou buble hľadajú si spojencov, nie vždy im svoj príbeh vyrozprávajú po správnosti, tzv. serióznym spôsobom, čo môže mať potom podobu aj toho, čoho sme svedkami aktuálne. Ešte pred oponou to vyzerá nádherne, prekrásne, ale ak by ste videli za ňu, môže byť, že by tá hlava skončila v dlaniach a pocit sklamania by nemusel byť tým najhorším, čo by po tejto skúsenosti bol ten tzv. konečný výsledok. potom si ide, počnúť týmto okamihom aj práve sa začínajúca Petrolejka z Banskej Bystrice vás pri nej vítá a zároveň aj zdraví Peter Kršiak. No a snáď v tom aktuálnom mrazivom počasí aspoň trošku dokáže zahriať. V každom prípade nech sa vám čo najpríjemnejšie počúva. Vrátil jsem se z dálky, přichystej dva šálky kávy černé jako noc. Jedu z dlouhé trasy, teď si rozpust vlasy, do rána je času moc. Velké světlo zhasní, celý svět nám zkrásní, zapal svíčku nebo nic. Vrátil jsem se zpátky, na okamžik krátký, obejdu se bez dálky. Přijel jsem na dobrou kávu, jinde mi káva nevoní. Přijel jsem na dobrou kávu, trochu jsem práskl do koní. Můj vůz má koní celé stádo, o kterém vím, že má mě rádo. A že se snaží ze všech sil, abych tě brzo políbil Šálkem dobré kávy připí na mé zdraví, teď je celý večer náš. Ráno vstanu v sedm, půjdeš se mnou před dům, tam mi šátkem zamáváš. a Jak se točí země, záruku máš ve mně, kdybych objel celý svět. Z aljašky či z jávy, vůně tvojí kávy, přivede mě k tobě zpět. Přijel jsem na dobrou kávu, jinde mi káva nevoní. Přijel jsem na dobrou kávu, trochu jsem práskl do koní. Můj vůz má koní celé stádo, o které vím, že má mě rádo a že se snaží ze všech sil, abych tě brzo políbil sem na dobrou kávu, jinde mi káva nevoní. Jel jsem na dobrou kávu, trochu jsem práskl do koní. Můj vůz má koní celé stádo, o kterém vím, že má mě rádo. A že se snaží ze všech sil, abych tě brzo políbil tě znova políbil, abych tě znova políbil, abych tě znova políbil. Aj tak to môže vyzerať. Ranný pozdrav v prípade pesničky prvý z tých, ktorých máme aktuálne v kalendári tom hudobnom, tak to je Milan Chladil, na ktorého v tejto chvíli padla voľba aby bol úvodným interpretom aktuálnej petrolejky, keďže v 8. februárový deň bol od roku 1931 jeho narodení novým termínom, prešiel si všeličím, boli tam chvíľky krásne, príjemné, žiaľ teda aj tragické okamihy, keď e, došlo aj k autonehode, za ktorú oficiálne teda nemohol, aj keď rodina 17-ročného dievčaťa ho potom obviňovala, dokonca babička až prekliala a e, aj keď dôkazy boli o tom, teda, že išiel aj teda, triezvy, aj správnou rýchlosťou a devča mu vbehlo v poslednej chvíli do cesty, tak tej tragédii sa zabrániť už nedalo. No, sú aj takí, ktorí na ňo ale pekne spomínali. Cera Milana Cortéza, Dáša, tá si veľmi pekne spomínala na momenty, keď ocina, ktorý trpel Alzheimerom, do poslednej možnej chvíle Milan Chladil vodil na svoje koncertné vystúpenia, aby si aj on zaspieval a takýmto spôsobom ho to držalo pri živote. Publikum, atmosféra v hľadisku totiž tu pomáhajú a to aj iným interpretom. Takže úvodný titul máme v tejto chvíli za sebou, tak toto spieva Krajčírovi, kiež by všetci mali chuť si zaspievať a nielen Krajčíri, a nie iba tzv. piesne, ktoré môže byť, že majú strhnúť davy. Môžu to byť aj také nenápadné popevky, zo pár ich je pripravených aj pre aktuálne minúty. Čo sa týka 12. februárového dňa, by mala byť teda 43 v tom aktuálnom ročníku, tak meninový oslávenec na Slovensku tým by mala byť Perla, pokiaľ ide o toto meno, novšie, je to slovanský variant alebo slovenský variant mena Margareta Margita, ktoré sú orientálneho pôvodu a v preklade významovo rovnaké. Čiže Perly v Českej republike svoj sviatok má Slaviena, tiež majiteľka ženského krstného mena, v tomto prípade by to malo byť o slovanskom pôvode a významovo sa obvykle uvádza ako Slovanka, Inými podobami môžu byť aj Slávka a Sláva. Máme tu Medzinárodný deň manželstva, ono by to malo trvať až do 18. februára, takže pokiaľ ste v tomto zväzku a aj nadšení, tak môže byť, že si to budete pripomínať. My si to dnes dovolíme, pretože po ukončení seriálu, ktorý bol o ročníkoch, teraz prejdeme do takého nenadvezujúceho na seba, to znamená, budeme si tromi nahrávkami pripomínať určité pasáže, možno skladby, ktoré vychádzajú z toho istého základu a v tomto prípade teda z manželstva a tých pesničiek o svadobných okamihoch tých sa nájde naozaj dosť, takže aspoň tri kúsky sa dostanú dnes do prvej časti rubriky, ktorú som si teda dovolil nazvať Trikolora, keďže máme to e, v rámci tých českých a slovenských hudobných vôd s tými tromi farbami v podstate rovnaké. Pokiaľ ide o profilovky, tak e, dnes to bude v prvom rade o Ivanovi Mládkovi, jubileum, tak to na nás čaká až o dva roky preto to bude iba návrat do 85. roku, keď ponúkol s Benjo Bandom albumovú, vtedy novinku samozrejme, Benjo z No a je tu už aj blížiaci sa Valentín, 14. februárový deň a to je každoročne sviatok pre Lenku Filipovú. Minulý rok to bolo o životnom jubileu, o tej 70 e, tak tento rok si pripomenieme tiež e, túto dámu piatimi pesničkami, ale iba z jedného vytrhnutého obdobia. Aj ona má na tomto albume pesničku, ktorá by sa dala spojiť so svadobným obradom, keďže Zdenek Rytíř písal text práve ovplyvnený touto udalosťou v tomto období. No aj Ivan Mladek by mal čo ponúknuť, tak sa nám ti naši mladí berov napríklad, alebo svatební holinky, ale to dnes obídeme. Album Benjo Spitleven bol o trošku iných tituloch. V každom prípade to je taký základ pre nasledujúce momenty a aj udalosti, aj jednotlivci, tzv. noví oslávenci, ktorých si spájame s 12. februárom tak tých ešte tiež na svetlo sveta počase opäť povytiahneme. Teraz to bude interpretka, ktorej sviatočný deň to je 9. februárový pokiaľ ide o rok e, tak 1968 bola v kolíske, možno v Kočiariku, keď e, došlo k tým dodnes často spomínaným augustovým okamihom z tohto obdobia. Ju to napokon ťahalo do umeleckých vôd, rodačka z Prahy, v detstve množstvo aktivít, bol tam balet, bol tam klavír, jazdila na koníkoch, tancovala, po štúdiách na gymnáziu bola prijatá na Divadelnú akadémiu muzických umení. V treťom ročníku na tejto fakulte už dostala možnosť aj hostovať v divadle na Vinohradoch a po škole tam získala aj prvý angažmán. No a herectvu, tomu sa venuje aj e, cez e, televízne filmy, seriály, inscenácie takým výraznejším prvým, kde na seba dosť upozornila, to bol Život na zámku, tiež už je to 30 rokov dozadu, kde si zahrala po boku mnohých známych osobností, sekretárku, riaditeľa školy, Renátku. No, zviedla tam aj hlavného hrdinu, ale to už v scenári niektoré veci možno neovplyvníte. Z tých neskorších televíznych filmov možno spomenúť napríklad Znásilnenie z roku 2001 alebo Slečna guru, to je o 5 rokov mladší titul. No a keďže sa okrem e, herectva venuje občas aj spievaniu, a od roku 1997 stihla už vydať a, na, a hlavne natočiť neskôr vydať aj nejaké tí e, solové produkty, tak si jeden z nich v tejto chvíli aj pripomenieme. To nás vráti do roku 2006, keď sa siahlo po pesničke, e, ktorá sa zaradila medzi tzv. cover verzie. No a Kateřina Brožová, lebo o nej je doteraz stále reč, to naspievala pod názvom Málo te mám. Málo te mám. Smile. S tým prišla ešte v roku 1991 speváčka, skladateľka, ktorá si hovorila Šanis. Tam ten smiech na konci chýba v tomto českom prevedení. Smiali sa Janet Jackson a René Elizondo junior v nahrávke teda. No a Kateřina Brožová a spol po tejto skladbe siahli s odstupom času, zhruba 15 rokov trvalo, ale zaradilo sa to medzi tituly na jej tak to dobre počítam, štvrtý album s jednotkou prišla v 97. pod názvom Spívám si. O dva roky neskôr to bol obyčejný příběh a o ďalšie tri roky Ráda se splíkam. No, a tu už bola dostatočne oblečená. Album Kateřina a viaceré cover verzie, siahlo sa aj po Michaelovi, eh, nie po Michaelovi, po Georgeovi Michaelovi, tak a aj po iných samozrejme, ale boli tam aj nejaké tie pôvodné dielka, nie veľa, hlavne teda Posledný raj, ktorý to všetko uzatváral a pre dnešok je to zo strany tejto dámy všetko. Ešte jedna nám tu zaspieva, než sa pristavíme pri Ivanovi Mládkovi. Poďme ale za udalosťami aktuálneho kalendára. Bolo to o prvopočiatkoch e, viacerých vecí, aj miest, hlavne Santiago de Chile. Bolo založené v roku 1541, dnes teda hlavné mesto celého štátu. A iba v tom hlavnom meste žije toľko obyvateľov, čo na Slovensku. Poprava Lady Jane Greyovej za zradu po jej 9-dennom vládnutí anglické, ako v pozícii anglickej kráľovnej tak to je rok 1554 stačilo 9 dní aby zradila a už to stálo hlavu Brezno sa stalo v roku 1650 slobodným kráľovským mestom či je ním aj dnes na to by mohli najlepšie odpovedať práve tí ktorí sa tam nachádzajú aj svadobné momenty si možno spojiť s tým aktuálnym termínom. Mária Terézia a budúci cisár František I. Štefan Lotrinský vo Viedni si povedali svoje áno v roku 1736. No a Mária Terezia to áno opakovala veľmi často, lebo napokon sa narodilo 16 detí a práve v deň svojich, na, svojho svadobného okamihu v roku 1773 došlo k ďalšiemu vydaju z jej strany, ale bolo to o vydaní nariadenia o usadení a zamestnaní Rómov, čím bolo teda tejto skupine zakazované kočovať, používať svoj jazyk a dokonca aj sobášiť sa medzi sebou. Deti sa mali dávať na výchovu do sedliackých rodín a všetci Rómovia sa mali usadiť riadne sa zamestnať, zarábať si na živobytie. Panovnička ich chcela týmto nariadením začleniť do majoritnej spoločnosti. Ako sa skončil jej pokus, dnes už mnohí veľmi dobre vedia. Samozrejme neúspechom, skúste skrotiť vietor. Spojenie štyroch samostatných kráľovských miest, to znamená Staré mesto, Nové mesto, Malá strana a Hradčany, to sa písal rok 1784 a vzniklo kráľovské hlavné mesto Praha. Ešte neskôr sa k tomu potom pridali aj Jozefov, Vyšehrad, Holešovice a Bubny. Ešte v 19. storočí, na začiatku 20. aj Libeň, takže sa to stále viac a viac rozširovalo. V Prahe bola tiež v roku 1825, čiže pred 200 rokmi, založená aj celkom dôležitá inštitúcia Bohmiše z Parkase, Česká e, sporiteľňa, pražský meský hajtman Hoch sa volal, po slovensky by to bol chlapec, vyzval Českú šľachtu, aby tento peňažný ústav, ktorý mal zaistiť rozvoj českého podnikania aj finančne podporila. Rok 1912, to už je 20. storočie, môžeme si šanovať aj po pesničke. Interpretka sa ozve z kaviarne Slávia, ono nás to ťahá na východné Slovensko za prvou víťazkou v rámci Superstar Katarínou Koščovou, včerajší deň narodeninový, v Prešove sa jej zadarilo uzrieť svetlo sveta pred 43 rokmi. No a v tom 2005 sa po hudobnej stránke dostala do výraznej pozície, zvíťazila v rámci prvého ročníka súťaže Slovensko hľadá Superstar. No a odvtedy aj také tie komerčnejšie produkty ponúkla, albumy ešte sa nepoznáme a na boso. Potom už prešla k muzike, ktorá vychádza hlavne z jej pocitov, nebotrasenie, Štedlý večer vlakem na Kolín, to bola spolupráca s kapelou Neřeš a živý záznam, oknom naživo, respektíve hranica dažďa, tak spolupráca s Danielom Špinerom a popri tom nejaké tie singlovky a prípadne účinkovanie aj na iných albumoch, ale základom bude dnes hlavne to, čo ponúka ona sama. Takto je to spievalo pred už teda 13 rokmi. fintu, poznám už tú jeho pesničku. Má vychodené školy, kaviarne a v nich stoly, skrátka má barovú kondičku. Skrátka má barovú kondičku. Má v rohu starý klavír a hneď mi fešne zdraví, poznám už tie jeho stúpy stupnice, kým mi prinesú late, piate cez deviate a pošle boštek z dymu na líce. A pošle boštek z dymu na líce. Z kaviarne a dnes aj tak išiel sám, má krídla z zhorí na cigarách. Z kaviarne Slávia až Boh vie kam. Práve on bol prvý muž, zotrel mi rúž. Kradol iba pohľad na pery. Čo na tom, že bol iba hráč? A kto vie, čo bol vlastne zač? Že sa lásky bál, že na pane, spievam o vás, aj keď ste kasanova, frajerkár, sukničkár a dobrodruh. Čakám pri druhom stole, aj hudba na váš povel, v srdci mám absolútny sluch. V srdci mám absolútny sluch. Z kaviarne slávy a dnes aj tak išiel sám Má krídla Ikara, zhorí na cigarách Z kaviarne slávy a až povie kam z kaviarne Slávia dnes aj tak išiel sám. Má krídla Ikara, horí na cigarách. Z kaviarne Slávia až ku hviezdám. Ba-ba-ba-da-ba-da-ba-ra-ba-ra-ba-doo ra ra Papa, kávičku, pane? No, veselo bolo. Aj pri nahrávaní určite. Tak toľko teda zo strany ďalšieho z e, februárových oslávencov, aspoň jeden kúsok keď to bude o životnom jubileu, tak by sme mohli samozrejme sa pristaviť aj na dlhšie obdobie a môže byť, že si prejdeme aj chronologicky viacero hudobných produktov od jednotlivých narodení nových oslávencov, ktorí boli doteraz spomínaní. Dominovať nám tu teda budú iní, o chvíľočku prvý z nich, aj keď to nie je o tom životnom jubileu, ale zase tiež nepôjdeme chronologicky, len sa pristavíme pri určitom období. Teraz si chronologicky skôr prejdeme udalosti z aktuálneho kalendára, respektíve dňa, ktorý máme v kalendári. 2000 rokov, keď niečo funguje, tak e, to už môže mať e, svojich e, obdivovateľov, ale samozrejme aj druhú stranu, ktorá je z toho možno aj trošku nešťastná. V roku 1912 sa jedno takéto obdobie skončilo, keď abdikoval posledný čínsky cisár Pchu I a takto po dvoch tisíckach rokov teda prestalo existovať čínske cisárstvo. Bratislava a horúco v jej uliciach to sa dá spojiť aj s rokom 1919 po strelbe do demonstrantov tam vtedy zahynulo 8 ľudí 11 bolo zranených, udalosť bola výsledkom štrajku železničiarov na čele s predstaviteľmi nemeckej a maďarskej sociálnej demokracie. Začiatok vysielania Rádia Vatikán, to sa spája s rokom 1931. Došlo na prvé vysielanie, ktoré otvoril pápež Pius XI príhovorom. Nie každý si ho mohol vypočuť, možno pracovníci ve šroubárne, lebo to bolo v latinčine. No a dopad e, meteoritu na túto planétu to sa dá spojiť aj s rokom 1947. Týka sa to e, ďalekého východu na ruskom území, zhruba 440 km od Vladivostoku dopadol železný meteorit. Podľa odhadov vážil vo vesmíre približne 900 tón. Našťastie po prelete atmosférou sa to riadne zmenšilo ale aj to, keď vám niekde dopadne 100-tonové závažie, nemusí byť jednoduchá vec, ak vám to dopadne pár metrov od vás. Najväčší úlomok z neho, ktorý by mal vážiť 1745 e, kg je vystavovaný v Moskve, ostatné kúsky sa dostali do súkromných zbierok. Doposiaľ Najmladší meteorit nájdený na Slovensku by mal byť z februára 2010, čiže bude tu také výročie. Astronomovia na východnom Slovensku ho zaznamenali. Jeho prvé fragmenty našli 20. marca toho istého roku a aj v priebehu nasledujúcich dní v katastrálnom území obce Vyšný Klátov západne od Košíc. No a zhruba 64 kúskov by tu mohlo byť. Tiež sa to prerozdeľovalo od väčšieho po menšie a našli sa aj takí, ktorí samozrejme sú z toho nadšení, že to majú. Albert Einstein bude na konci tohto zoznamu prvej polovičky minulého storočia, keď v roku 1950 varoval v televíznom vystúpení pred výrobou vodíkovej bomby, ktorú požadoval vtedajší americký prezident Harry Truman. No, a tá druhá polovička 20. storočia, nie je tam toho veľa, v podstate tam len dve udalosti, ale tiež si ich môžeme rozobať trošku neskôr, teraz rok 1985, keď došlo k vydaniu albumu, ten sa točil na sklonku toho predchádzajúceho v Československom rozhlase v Brne. Vznikli niektoré nahrávky, niektoré sa točili aj v Prahe, kde napokon teda vydavateľstvo Panton prišlo s konkrétnym produktom. Dnes už teda 83-ročného Ivana Mládka, to je verzia, keď mal o 40 ročia menej a aj naďalej sa pokúšal baviť humorom jemu vlastným a to konkrétne nahrávkami, ktoré sa ocitli na vtedejšom jeho albumovom produkte a ten otvorila pesnička, ktorá nám to otvorí aj dnes skladba, ktorú si aj zhudobnil a spolu s Ondřejom Suchým tiež otextoval titul Zobaly v rabci Zobaly, igelitové obaly. Poslali vrabci z obaly, igelitové obaly, nechali je tam rolníci, měli v nich sváčů vonící. Zobali vrabci z obaly, igelitové obaly, v ptáci kynuli, někteří málem zhynuli. Stalo se mi včera ráno, šel jsem od milé právě, vrabec bledý jako stěna, vrávoral proti mě v trávě, sopa se držel na nohou, přicho měl nafoukne naříkal, za kluby jsem ho uchopil, ke zvěrolékaři utíkal, doktor ho proklepal, změřil tlak, vypumpoval z něj i gelit, než půjde vrabčák na vojnu, bude už dávno zdráva fit. granitové obaly, nechali je tam rolníci, měli v nich sváčů vonící. Zapali vraci, zopali gelitové obaly, uvozí ptáci pinuli, někteří málem zinuli. No, Klofen Faugl Klofen, igelitische futráv, aj pod týmto názvom to zvykol Ivan Mládek svojho času uvádzať. Chronologicky, keď si niečo prejdeme, tak skôr ten jeho životný príbeh, ktorý sa začal písať v Prahe 7. februára pred tými 83 rokmi a postupne sa stal napríklad absolventom priemyselnej školy strojníckej, aj vysokej školy ekonomickej, No a počas stredoškolského štúdia rastol u neho záujem o jazz. V 59. aj spolu zakladal študentský Dixieland Storyville Jazz Band. V 61. sa už snažil formovať aj prvý banjo band, v ktorom by sa mohol realizovať ako sólový banjista. V 66. to bolo Old Time Trio, s ktorým účinkoval aj na pravidelných tzv. James Sessions v pražskom poetickom klube Viola. Bolo to aj rozšírené o zostave, ktorá vystupovala v študentskom klube Vltava. No a v tom čase bol tiež hráčom na banjo vo vtedy populárnom triu KTO. V 68. odišiel na pol roka do Francúzska, tam učikoval v parížských ruských kluboch ako solový hráč na balalajku po návrate, potom jazdil spočiatku po nočných kluboch, boli tam nejaké tie varietné programy, estrády s Františkom Turkom, postupne vystriedal ako mandolinista a aj ako benžista ďalšie formácie White Stars, Old Time Trio a v roku 1970 na country festivale v Pražskej Lucerne slávil úspech so svojím trojbenžovým bandom ktorému samotní organizátori dali názov Benjo Band Ivana Mládka, no a tam možno hľadať začiatok tejto formácie, než sa dočkal prvého albumu, ktorý dostal názov Dobrý den, ešte si musel prejsť všeličím. Dnes budeme spomínať už na trošku neskoršiu minulosť, aj keď z dnešného pohľadu teda tiež už pekne vzdialenú. Album e, priniesol také typické pesničky, e, ktorými sa Ivan Mládek mohol v tom čase popíšiť. Tá nasledujúca tá je ešte z novembra roku 1980. Oni sa tam niektoré skladbičky trošku e, dlhšie mali možnosť zohrievať pred tým, než sa dostali na konkrétny hudobný nosič. V tomto prípade už Ivan Mládek ako autor hudby a textu Samotár a prevedie nás týmto spôsobom aj po svojom alebo po časti svojho rodiska, pretože si dáme také kolečko po Václavském námestí. tohle za štěstí, bez tebe choditi po Václavském náměstí dokola toliko, sám tu denně bloumávám, až jednou spatřím davu jasných očí, vůbec mě to nezaskočí, na korzo s tebou plán mám. Ještě dole u příkopů zachytím tvou čerstvou stopu před korunou automatem budu ještě trochu zmaten. Kousek dál před diamantem rozdám si to s tvým amantem, skončím to s ním před Alhambrou, oceníš mou duši chrabrou. Účet před ambasádorem začnu do tě horem dolem, u hotelu zlaté husy, všimnu si tvé mlsné pusy, nabídnu ti půlku keksu, požiješ ho u Darexu, kam tě jenom pozvat, aha, vezmu tě do výtoky na Praha. Nejsou lístky, pozor na schod, pod Jindříšskou je tu podchod, před obchodním domem družba, splní se má první tužba. Tajně chytnu tě za copy, pustím je až u Evropy, řekneš mi u Sofie, že tvé jméno Žofie. Co je luxor v pasáži, uchopím tě za paži, vyhneme se rybárně, lepší vzduch je v kavárně. Já tě sednem si na kafe, v sedě se to lepší blafe, potom v mléčnej jídelně najíme se bytelně, mu potravin mineme, k muzeu se šineme, nedá se tu ale přejít k metru, proto třeba se Dole projdem a pak schody vyvedou nás k domu módy, zmrzlinu u kina Blaník prodává můj známý maník. Dříve hrál na orchestrion, dole v sále Pygmalion. Napíšeš mi před Fénixem telefonní číslo fixem, žádným, když nějaký dědeček koukne po tobě u smeček, u bufetu jizera, vohlíce za zmizera. Když dojdeme za banku, koupím bušty ve stánku, hořtice mi ve Štěpánské, vyteče na Sakopánské. Vítr mě u rokoka, vmetne sa si do oka, vyplave mi v podchodě, je to všechno v pohodě.

dovolenou v Maroku, plánujem u Čedoku, za Alfou u Adrie, blíží se k nám Marie. Dělám, že se neznáme, do Paříže spěcháme, v cukrárně pod Tatranem, čerstvé dorty dostanem. V krámě poblíž Vašaty, koukneme se na šaty, pak se u taparinu více k tobě přivinu. V domě pod za chviličku, dám ti první hubičku, v karielce na kávě už je ruka v rukách právě nechápu, co je tohle za štěstí. Bez tebe ti po Václavské náměstí dokola toliko. Sám tu denně bloumávám, až jednou spatřím v davu jasných očí. Vůbec mě to nezaskočí, na korzo s tebou plán mám, oh baby. Na korzo s tebou plán mám. Snad to neunavilo ale aj takáto prechádzka má svoje čaro u mnohých. Čo sa týka hudobných e, titulov, s ktorými Benjo Band ako taký postupne prichádzal, tak ak by sme chceli siahnuť po najstaršom natočenom titule, to by nás malo ťahať do 71. roku, keď pre Suprafon natočili upírovou píseň. V 73. pravidelne už točili pre Československý rozhlas a zpočiatku to boli skôr instrumentálne skladby, potom už prišli aj pesničky na rad, No a e, tiež e, Ivan Mládek prijal v tom období angažmán v takej estrádnej kapele Mustangové, ale jeho pesničky tie boli už e, ku koncu roka 1975 natoľko populárne, že si mohol dovoliť aj sprofesionalizovať svoj vlastný banjo band a rozbehnúť sa s ním po tých domácich pódiách pre svoje programy začal písať aj sprievodné slovo, boli tam tie scénky, nejaké tie monológy a e, začali ho čím ďalej, tým viac spájať skôr s tou humornou stránkou. Bol po tejto stránke aj originálnym a ťažisko jeho tvorby sa presúvalo z pesničiek aj na takú tú humoristickú beletriu. V 80 rokoch sa realizoval aj ako maliar. Začal maľovať oleje, vo svojom takom originálnom antiperspektívnom štýle. To znamená, keď si viete predstaviť napríklad tenistov, ako hrajú, tak ten, ktorý je na vzdialenejšom mieste kurtu, tak ten je väčší ako ten, ktorý je z vášho pohľadu, alebo mal by byť z vášho pohľadu e, bližšie. No po 89. mu dvere otvorila aj televízia výraznejšie a mal možnosť ponúkať e, mesačníky, či už to bola Čundr Country Show alebo Country Estrada, písal aj rôzne monológy, scénky, e, s ktorými potom dával dohromady aj ďalšie postavičky v rámci jeho programov, či už to bol Milan Pitkin, Lenka Plačková, e, Betty Kušnírová, Libuna a, a ďalší, ktorí sa v jeho programe v podstate objavujú do súčasnosti. Ten nasledujúci titul je, dá sa povedať, že trošku výnimočný, nielen tým, že spievať bude Petr Kaňkovský, ale že sa o hudbu postaral Jiří Malásek. December roku 1984, Studio A v Karlíne, tak to je aj o skladbe. Môže byť, že niektorým bude veľmi blízka. Hezký kluci, to mají těžký. sekretáře naší ředitelce, když mi chtěla políbit. Tak já jí uch, tak já jí uch, tak já jí uch. Hezký kluci to mají těžký, když jí takhle jednou sedím na kolenou, slušnou míru přesáhla. Tak já jí plesk, tak já jí plesk, tak já jí plesk potlesk přes ruku. Jednou zavezla mě volhou na večeři do hotýlku na Zvíkov. Tak já jí řek, tak já jí řek, tak já jí řek, ale dneska pěkně zpátky si tá po večeri na bar terénu za ruku mě dotáhla. A tak já pil, tak já pil, a tak já pil, a tak já pil a ona též pokoje odmít, nahoru jít lahev na mě napřáhla. A já jí uch, a já jí uch, a já jí uch. Sekretář má svojí hrdost, stojím před hotýlkem, nemám ani kačku, domů stopem vyrážím. A tak já šel, a tak já šel, a tak já šel, a tak já šel až do Prahy. Do Prahy sme sa teda aj my pozreli, aj keď nasledujúce okamihy tie už budú o trošku inom teritóriu. Pokiaľ ide o albumové projekty Benjo Bandu, tak tá najvzdialenejšia jednotka to znamená Dobrý den, to nás môže ťahať do roku 1976, o rok neskôr to už bol Jožin z Bažin, Prachovské skály a projekt Naschledanou, Ej Mlhošu, Mlhošu, to ešte stihli v 70. rokoch ponúknuť ako trojku, Předposlední leč, to je z 81. No a Benjo Band, alebo Benjo z pitle Ven, projekt, ktorý si dnes pripomíname, tak už to má teda 4 ročia od svojho vydania. Na tú predposlední leč môže byť, že po rokoch, a veľmi dlhých rokoch, nadviazala poslední křeč, ktorú Benjo Band ponúkol eh, pred zhruba dvomi rokmi. Medzi tým samozrejme ešte stihli aj také projekty ponúknuť ako Potúčku nebublej, Písničky na chatu, tá country česká, tá je tak hezká, písně o lásce a pravde, alebo Proč mne ženy nemají rádi. Ten Jožin Bažin v polskom jazyku to sa objavilo v roku 2008 produkt, ktorý bol samozrejme aj o ďalších pesničkách, ktoré sa dočkali aj polskej podoby, medzi nimi teda aj spomínané Prachovské schály, e, prípadne Dáša Nováková alebo Žába Puk. No a tí, ktorí majú zmysel pre humor. Môže byť, že sa budú vytešovať aj zo skladby následujúcej, ktorá na nás čaká. Bude zase pre zmenu naspievaná po slovensky. Takýto pokus e, v prípade Ivana Mládka ani veľmi prekvapiť nemôže, pretože sa z času na čas teda objavujú aj na tejto strane rieky Morava. Ivan Mládek, autorom hudby aj textu, však zhruba 600 ich dal dohromady, tých pesníčiek, No a jednou z tém bola aj nebezpečná situácia v našich veľhorách. Říkala mi počúvaj, príď do Smokouca, Výjdeme si zubačkou hore do kopca, do hor musíš naozaj dobre čižmy mať. V Tatrách môže volačo strašného sa stať. Ľudia robia kraviny, podceňujú laviny, desať piviek urazia, do hor pešo vyrazia, vydajú sa do diálky, na nohách len sandálky, lavina sa zrazu utrhne. Fia, v sandáloch jej nikto nezdrhne. počúvaj, kto prečne strhne, tomu táto lavina nohy podtrhne. Je to takmer tutouka, zomrieš smrťou v svahu, vieš čo, nechoď do tatier, neopúšťaj Prahu. Ľudia robia kraviny, podcenujú laviny, desať pitiek urazia, do hôr pešo vyrazia, vydajú sa do diálky, na nohách len sandálky, lavina sa zrazu utrhne. Fíha, sandáloch jej nikto nestrhne. No a my nebudeme utekať ani pred poslednou nahrávkou z tohto produktu. Čo sa týka ešte tvorby Ivana Mládka, tak e, 13 albumov, 35 e, CD nosičov, tých 13 bolo vo vinilových verziách, vyšlo mu aj 13 humoristických kníh, 14 posterov jeho tých tzv. antiperspektívnych olejomalieb, so svojím Benjo Bandom odohral tisícky predstavení nielen v Čechách a na Slovensku, aj si zacestoval celkom slušne. Tamto Poľsko je logické, ale bolo aj Nemecko, Švajčiarsko, Belgicko, Rakúsko, Spojené štáty, aj Ruská federácia a okrem všetkých svojich hudobných a humoristických aktivít stal sa aj autorom patentu na Gitariano, prvé sériovo vyrábané niečo ako keyboard pre gitaristov, ktorý bol poprvýkrát predstavený verejnosti na Svetovej výstave hudobných nástrojov v americkom Anaheime v roku 2001. Aktuálne je to viac o tom maľovaní a ešte koncertovaní s Benjo Bandom, stále aktívny a svojim humorom nadčasovým má čo povedať aj v súčasnosti. Tá nasledujúca pesnička, taká antirasistická, na nás čaká, ona aj uzatvárala vinilovú verziu tohto albumu a opäť ako autor, interpret v jednej osobe práve Ivan Mládek a za chrbtom ako krovie klasický banjo band. Pozrieme sa trošku do Afriky. Proč mi tady v Africe, v republice Mali, křesní jméno Pepíček, pro boha je dali, ty můj malý černoušku, vysvětluje matinka, Pepíček si protože bílého máš tatínka. Nevěří mi nikdo ani kamarádi z mého kmenu, Když to řeknu, smějí se mi, přijít se s nimi nemá cenu. Táta bydlí v nějaký Praze, někde v srdci Evropy. Po montáži má mě ujel, nepřivykl na tropy. Tatínku můj bílý, přijeď k nám na chvíli. Klukům já tě ukážu, že jsem nelhal dokážu. Tatínku můj bílý, přijeď k nám na chvíli Africe si porazíš od těch českých bledulí. Tvůj malý černý pepíček se k tobě přitulí. ukážu, že jsem nelhal, dokážu. Tatínku můj bílý, přijeď k nám na chvíli. V Africe si vorazíš od těch českých bledují. Tvůj malý černý pepíček se k tobě přitulí. vždy je ten výber trošku komplikovaný tým, že na jednotlivé albumy, také tie klasické, sa dostalo svojho času tak 12 piesní a vybrať 5 nezvykne byť jednoduchá vec. V tomto prípade je to ešte horšie, lebo keďže Ivan Mládek nerobil nejak extra dlhé kompozície, oni mali tak zhruba okolo dvoch minút, tak sa ich tam podarilo vždy eh, vložiť viac, v tomto prípade teda 17 piesní obsahuje album a mohla by tam byť povytiahnutá aj pesnička, ktorá nám bude pasovať do tej nasledujúcej trilógie nahrávok, pretože album obsahoval aj skladbu Tak se nám ti naši mladí berou a tomuto okamihu my na chvíľočku dáme priestor aj to z toho dôvodu, že tu teda máme v rámci 12. februárového dňa ten Medzinárodný deň manželstva, ktorý by mal byť takým e, dlhodobejším, lebo spomenané sú hneď viaceré dátumy od 12. do 18. februára. Môže byť, že niektorým aj takto dlho práve manželstvo vydržalo a pesničky o tomto okamihu a kroku životnom, tak tých vzniklo tiež už celkom dosť a sú aj takí, ktorým to stačilo ako raz urobiť takúto skúsenosť. Sú takí, ktorí sa na svadobné koláče tak veľmi tešili, že si to potom ešte veľmi radi zopakovali, ale samozrejme už po boku iného partnera, inej partnerky, ale boli aj takí, ktorí sa s tým istým opäť postavili pred e, povedzme, že štátneho zamestnanca alebo aj nejakého takého cirkevného zástupcu lebo aj toto sa podarilo odobriť. A sú takí, ktorí sa tam nikdy neodhodlali a nikdy nebudú mať chuť takýto zážitok eh, si zakomponovať do svojho životného príbehu. My sa k tejto téme určite ešte vrátime, lebo len tromi pesničkami si to pripomenúť, to by asi nebolo to najsprávnejšie a mnoho aj vydarenejších eh, sa takto nedostane na náš zoznam tá prvá nahrávka z tejto sorty Zostaneme verný vydavateľstvu Panton, ktoré v roku 1981 ponúklo tiež single e, s dvomi pesničkami na B, teda prerábka jednej zo svetových melódií, ktorý dal Milan Dufek, lebo ide o skupinu Plavci, názov Púlnoční hodina, poslední vůz Môže byť, že to bol odvoz práve zo svadobnej hostiny. Jaroslav Uhlíř a Emil Sinek pod týmto menom ukrytý Zdenek Svierák však pre plavcov pripravili um, skladbičku, ktorú tiež zase samozrejme nie všetci môžu prijímať, ale taká rozprávková záležitosť celkom zaujímavá. Ono sa to aj po tej melodickej linke malo možnosť eh, objaviť v titule A G duchové ale e, text e, tam nemal možnosť zaznieť, ten sa objavil práve v tejto verzii samotnej pesničky, čiže Trpasličí svadba. V lese, jo v lese, na jehličí, koná se svatba trpasličí. Žádná divná věc to není, je a tak se žení. Malou má ženu, malinkatou, s malým věnem, malou chatou. Už jim chodí telegránky, už jim hrajou Mendelzouka na varhánky, protože láska to srdce trpasličí a kdo se v téhle věci jednoduše neobyčí, ten ať se dívá, co se děje v lese na jehličí. Mají tam lásku jako trámek, pláče fíňka, pláče tchánek, štěstíčko přejou mladí staří, v papinově hrníčku se maso vaří, pijou tam pivo Popovický. Šmudla se volil, jako vždycky. Kejchal, kejchal, na se, Jedí hrášek zkuzený a napouknou se. Protože láska, láska, láska v každém srdci klíčí. Protože láskou hoří i to srdce trpasličí. A kdo se v téhle věci jednoduše neopičí, ten ať se dívá, co se děje v lese na jehličí. klíčí, protože lásku hoří i to srdce trpasličí. A kdo se téhle věci jednoduše neopičí, ten ať se dívá, co se děje v lese na jehličí. V lese, jo v lese, na jehličí, koná se svatba, sličí. Žádná divná věc to není, šmudla už má po a tak se žení mudla má po vojne, vždyť mudla má po vojne, vždyť mudla má po vojně a tak se žení. Šmudla to stihol až po vojne. Boli takí, ktorí mali trošku rýchlejší sled udalostí. Systém obyčajov, obradov a zvykov sprevádzajúcich uzavretie manželstva, pozostávajúcich podľa jedného z možných delení z predsvadobného obdobia, to znamená, tam boli tie predzvedy, takzvané pitačky, zásnuby, ohlášky, bola aj rozlúčka so slobodou, potom samotná svadba a aj to posvadobné obdobie, hostiny, zábavy po svadobnej noci. No, samozrejme, každý to má podľa seba nastavené, ale dievčence tie sa už nevedia dočkať zvyčajne tých bielých šiat a keď sú stredobodom pozornosti, ženích ten by si to častokrát odbil najradšej v takej menšej zostave, uzavretej spoločnosti, nepotrebuje k tomu divákov. Samozrejme aj na tej strane sa nájdú takí, ktorí to potom potrebujú oznámiť celému svetu. No, v minulosti sa tá svadobná hostina s príslušnou zábavou konala zvyčajne u ženícha, neskôr už teda skôr tie nevesty, hlavne aby to celá dedina a celé mesto vedeli, aj sa chodilo po meste, vytrubovalo sa bábika na aute, tá tiež veľa prezradila. O vstupe do manželstva sa toho tiež už napísalo neúrekom, aj po tej hudobnej pesničkovej stránke my si pripomenieme interpreta, ktorý s týmto titulom prišiel v spolupráci s Kamilom Peterajom na svojej druhej profilovke s názvom Sezónne lásky Meky Žbírka, ktorého vstup do manželstva v pesničke je tiež kapitola sama o sebe. Mm-hmm. naším mestom taxík tam sa hral. Po vrecku prstene, na pôžičku kúpené, tak som svoju prvú svadbu prežíval. To v požičovnišiach poslušne som musel stáť, kým mi našli správny oblek na mieru. Kde zmizol občiansky, v hlave víria otázky, to je nervát, kým sa dvaja zoberú. Keď to príde úniku už nie Hej, hej, pár minút a prídeš o svoj svet Hej, hej, veľká láska s krátkou zárukou Rád z nej kúpim pod rukou Hej, hej, keď to príde úniku už nie Hej, hej, pár minút a prídeš o svoj svet jej pod rukou. Žiarili ti oči a mňa škrtil motýlik, slová o vernosti čítali aj nám. Ty biela ako vosk a môj minútový vosk, potom prišiel na radu náš autogram. svoj svet. Hej, hej, veľká láska s krátkou zárukou, rád z nej kúpim pod rukou. Na miesto nemené, bolo na hodinách dve, sobotnejší mesto, taxík tam sa hrál. Po vrecku prstene, na pôžičku kúpené, tak som svoju prvú svadbu prežíval. Žiarili ti oči a mňa škrtil motýl. Slová o vernosti čítali aj nám. O chvíľu za stolom a nad ránom pod stolom dnes si ešte na to stále spomínam. Hej, hej, keď to príde únik už nie. Hej, hej, pár minút prídeš o svoj svet. Hej, príde únik už nie. Hej, hej, pár minút a prídeš o svoj svet. Hej, hej, veľká láska s krátkou zárukou. Rád z nej kúpim podruh, rád z nej kúpim podruh, rád z nej kúpim podruhou. To sa to bude už iba dohrávať. Tak sa poďme pozrieť na svadobné šaty nevestinné. Dnes je to o tom, že teda chodia v tom bielom a traduje sa, že od nepamäti, ale ten zvyk nosiť biele svadobné šaty by mal mať svoje počiatky niekde v Anglicku, ešte za panovania kráľovnej Viktórie, ktorá si ako prvá oficiálne teda pre svoju svadbu vraj zvolila čisto biele šaty. Po staročia predtým sa nosili rôzne farby, aj materiál, ktorý zodpovedal spoločenskému postaveniu nevesty. Tí vyššie postavení sa obliekali podľa najnovšej módy, pre tú špeciálnu príležitosť e, na výdavkoch nešetrili. Pre staroveké nevesty pestre šaty symbolizovali šťastie, počas stredoveku bola svadba častokrát viac ako spojenie dvoch ľudí, lebo sa spájali nielen rodiny, niekedy aj obchodné spoločnosti a dokonca aj celé krajiny, keď išlo o tých najvyšších. No a Častokrát bolo možné vidieť nevesty aj v bohatých kožušinách, v hodvábe a podobne. Tá zmena nastala v 1840, keď si anglická kráľovna Viktória brala princa Alberta. V bielých šatách vo svojej dobe e, boli e, naozaj prekvapením takéto šaty. No a zakrátko na to sa potom po celej Európe dievčance išli zblázniť a <laughs> začali behať ako nevesty práve v tých bielých svadobných šatách, stali sa symbolom bohatstva, luxusu. No dnes už je to tiež trošku pestrejšie, už nie všetky chcú len čisto biele a údajne keď už sa ide po druhýkrát pred oltár, tak už tá biela mm, tú nevinnosť až tak veľmi nemusí e, predznamenávať u nevesty. Čo sa týka pesničky, ktorá tento mini blok bude mať možnosť dnes uzavrieť, tak je to tiež o neveste, e, ktorá to už zakrývala, koľko sa len dalo, ale nejak extra sa neda nedarilo, lebo už to všetci všimli, že to ľudovo povedané e, klepe na pupek. Je zaujímavosťou možno to, že tak ako pri predchádzajúcej skladbičke v pozícii klávesáka asistoval Ehm, Martin Karváš, tak v tomto prípade sa stal dokonca autorom hudby. Textárom tento raz Boris Filán, za speváckým mikrofónom budú dva Japáni, tým ehm, podstatnejším elementom je Jožoráš. Na chvíľočku si tam predsedu MNV zahrá Marian Kochanský, siahame po albume Nebezpečný náklad, kde figurovala aj nevesta v piatom mesiaci. Žil 沙落。 význam, keď to obaja cítia rovnako, že by to mohol byť dobrý krok a že by to mohlo tomu vzťahu iba pomôcť. Ešte bude určite priestor na podobne ladené nahrávky, ktoré ale zase až tak veľmi oltárovo znieť nebudú. Napriek tomu máme za sebou ďalší blok, no a dostávame sa pomaličke k tomu poslednému, ale ešte sme si neuzavreli ani udalosti, ktoré nám Aktuálny termín eh, ponúka hlavne o športovcoch to bude, aj keď vstup do tej druhej polovičky 20. storočia je ešte o medziplanetárnej vesmírnej sonde, ktorá ako prvá letela k Venuši. Podľa správ z Moskvy vypustil sovietský zväz túto sondu v roku 1961. Mnohí ale spomínajú Môže byť, že radi napríklad na 94. rok, keď sa 12. februára začali zimné olympijské hry v norskom Lillehammeri a trvali do 27. februára. Tá časová organizácia bola jedinečná. Prvýkrát v histórii sa nekonali v rovnaký rok ako letné olympijské hry a od tých predchádzajúcich zimných uplynuli iba dva roky. Boli to tiež prvé hry, na ktorých vystupovalo Slovensko aj Česká republika ako samostatné štáty. Do histórie sa zapísali ako najvydarenejšie a potom vraj chladný sever, takmer bezchybná doprava, dobrá dostupnosť, blízkosť športovisk od olympijskej dediny, k tomu sa pridalo aj krásne slnečné počasie, ktoré v malom mestečku Lillehammer vládlo počas celej olympiády. Slovenská výprava získala pri svojej prvej účasti pod piatimi kruhmi dva olympijské body, čo v konečnom účtovaní stačilo na 26. miesto. Najúspešnejšou výpravou boli domáci. 176 bodových nazbierali za 10 zlatých, 11 strieborných, 5 bronzových medailí a plus samozrejme aj tie 4., 5., 6. miesta. Pre nás nezabudnutelnou sa stala hlavne vďaka hokejistom, tým viedol tréner Julius Schupler Na ľade ho dirigoval ako kapitán vtedy 38-ročný Peter Šťastný. No a od úvodu slovenskí reprezentanti pútali pozornosť hlavne svojou útočnou hrou a samozrejme boli tam aj výsledky. O ten postup museli ešte predtým bojovať v kvalifikácii v auguste 93 v britskom Sheffielde, kam sa dostali až po mimoriadnom diplomatickom úsilí. No a čo sa týka turnaja, tak e, v olympijskej B skupine zdolali najskôr Taliansko 10-4, potom Francúzsko 6-2, následne remizovali so Spojenými štátmi 3-3 a aj s neskoršími výťazmi turnaja so Švedmi 4-4 poslednom súboji skupiny ešte zdolali aj striebornú Kanadu 3-1. Stali sa tak s 8 bodmi víťazmi skupiny. Žiaľ teda vo štvrťfinále narazilo Slovensko na Rusov a tí sa potom v predlžení tešili z víťazstva 3-2. V ďalšom stretnutí o umiestnenie už potom slovenskí reprezentanti zdolali Nemecko 6-5 a prišla stretávka s českou reprezentáciou v boji o 5. miesto, no a tam už to bolo viac menej len o dohrávaní. Prehra 1-7 nám ako zážitok eh, stačila, ale zase na druhej strane to už ani veľa vecí zmeniť nemohlo, lebo medaila by z toho tak či tak nebola. V každom prípade slovenskí hráči upútali pozornosť, vtedy ešte ani nie 20-ročný Miroslav Šatan sa s 9 gólmi stal najlepším strelcom celého turnaja. 21-ročný Žigmund Palfi s 10 bodmi najproduktívnejším hráčom, za ním skončili 9-bodový práve Miroslav Šatan a Peter Šťastný. Inak druhý bod do tej slovenskej olympijskej štatistiky pridala biatlonistka vtedy Martina Jašicová, ktorá bola na 15 kilometrov 6 a slušný úspech dosiahla aj ženská bežecká štafeta, kvarteto Balážová, Bukvajová, Havrančíková a Kutlíková, ktoré skončili 7. Navyše Alžbeta Havrančíková na 15 kilometrov voľnou technikou bola v 8. Tou najúspešnejšou športovkyňou sa stala ruská bežkyňa na lyžiach Ľubov Jegorovová, ktorá len sama získala 3 zlaté a jednu striebornú medailu. Rusy, inak získali najviac zlatých. 11 pred Normy a Nemcami. No, česká reprezentácia, tá bola reprezentovaná 64 športovcami v 7 športoch a pri svojej prvej účasti na Olympiáde po rozdelení Československa dopadla aj Česká republika rovnako. Žiadnu medailu si domov neodviezli športovci. E, tieto hry sa tak stali e, jedinými bez medailového úspechu, aspoň teda doteraz by to tak malo byť. Najlepšie umiestnenie to boli dve piaté miesta, už spomínaní hokejisti, keďže zdolali Slovensko a potom tým združenárov v tej prvej desiatke sa v individuálnych pretekoch umiestnili aj bežkyňa na lyžiach Katrina Neumannová, biatlonistka Eva Háková a skokan na lyžiach Jaroslav Sakala. Potom tam bol ešte e, dvojbob a aj dva krasokorčuliarské páry. Čo sa týka aktuálnejších udalostí, to znamená roky už tohto tisícročia, tak e, to si v podstate môžeme prebehnúť aj po pesničke. Teraz nám to už bude v tých zvyšných minútkach všetko spestrovať Lenka Filipová, jej 71. E, narodeniny sa blížia o dva dní, v čase premiéry teda je to termín, ktorý má pred sebou ešte jeden medzník, čiže 14. februárový deň to je jej narodeninový a my si ju pripomenieme albumovou dvojkou, s ktorou prišla v tom 84. roku. Tie nahrávky sa točili v roku predchádzajúcom prevažne a aj slávili celkom úspech. A hneď tá otvárajúca so skupinou Domino, ktorá bola s prívodným telesom a podporená Deňkom Rytířom, lebo ten sa postaral o texty k pesničkám tom čase vystaval Lenke veľmi slušne ten repertoár. Nebol jediný, ktorý pre ňu písal, ale bol dominantným autorom no a postaral sa spolu s Lenkou Filipovou aj o vznik tej skladby, ktorá celý tento produkt otvárala. Konkrétne ide o titul s názvom Vienování. Věnování pesničkách ja postrádam kdo poslouchá. Věnování, kdo je vzdálený, kdo je zasněný, kdo usíná. Věnování, kdo je potřebný, profilovú LP platňu Lenky Filipovej, ale aj premiéru na bratislavskej Líre, kam v tom 84. prišla práve s touto pesničkou od 29. mája do 1. júna sa vtedy konal 19. ročník festivalu. Premiérových interpretov tam bolo celkom dosť. Richard Miller so skupinou Banket, ten ponúkol pesničku Nespoznaný, Mirka Brezovská mala autoportrét v ponuke aj Dalibor Janda so skladbou Žíd ako kaskadér alebo Peter Naď a jeho Kristínka tak to boli e, tituly, ktoré tam mali možnosť zaznieť z tých už ostrielaných interpretov a v predchádzajúcich ročníkoch aj celkom úspešných tam figurovali Elána, Neviem byť sám, Marcela Lajferová so svojím letným kalendárom, Karol Duchoň a Volám ťa láska, Karola to bola v podstate aj posledná súťažná verzia bratislavskej líry, ako sa neskôr ukázalo, no a víťazstvo si na svoje konto pripísali súrodenci Hečkovci, Peter ako skladateľ, Julia ako interpretka, textárom Ľuboš Zeman, skladba Spútaná láskou. Lenka bola teda strieborná s týmto titulom, ktorý sme dopočúvali, bronzový Honzaneckář, aj tam máme možnosť e, v aktuálnom čase hovoriť ako o narodeninovom oslávencovi, pretože je februárovým e, tým sviatočným oslávencom 11. áno, včerajší dátum bol o narodeninách 76. Vtedy tam Jan Neckář nebol s Vaškom, ale s Evou Hurichovou a skončili bronzoví vďaka pesničke To chce mít svůj systém Jinak v medzinárodnej súťaži ešte zabodovala aj Jitka Zelenková Jiří Zmožek a tedy Boris Janíček, ale inak Eduard Pergner pre ňu napísali pesničku s názvom Rád a skončila v tej medzinárodnej e, súťaži na bronzovej pozícii. Jiří Zmožek bude inak autorom aj tej nasledujúcej melódie, ktorú si o chvíľočku vypočujeme v podaní Lenky Filipovej pretože aj na tomto albume sa objavili skladbičky, s ktorými môže byť, že poslucháč ako taký veľmi nepočítal, pretože Lenka si ako autorka z času na čas e, len vypomohla inými a už aj na tejto dvojke sa teda spojila s Jiřím Zmoškom, ale niekdy tiež e, zostal teda e, v podobe textára alebo v polohe textára No a štúdiový orchester asistoval pri vzniku nahrávky s názvom Vždyť mne znáš. Kdy mám zpřeházené, co se má a smí. Někdy mám pocit, že mám mít své soukromí. Po každé ty na tváři své jen úsměv máš. Má lásko, má lásko, vždyť mě znáš. Někdy s ním příliš nahlas, to, co má se stát, dobře víš, že tě musím někdy vážně štvát. Pro ten případ na tváři své jen úsměv máš. Má lásko, má lásko, vždyť mě znáš. Vždyť mě znáš. Vždyť mě znáš. Každý má chyby, které platí dráž. Nechci žít jiný život, než je ten náš. Vždyť mě znáš, vždyť mě znáš, vždyť mě se hádat bez všech důvodů chyby, které platí dráž. Nechci žít jiný život, nežli je ten náš. Vždyť mě znáš, vždyť mě znáš, vždyť mě znáš. Nechci žít jiný život, nežli je ten náš. rozkrývali karty takýmto spôsobom. Speváčka, šanzonierka, gitaristka, skladateľka, textárka, z času na čas ale výnimočne, Lenka Filipová. Tá pochádza z umeleckého prostredia, ocino Adolf Filip. Ten bol absolventom Divadelnej akadémie muzických umení, bol aj divadelným hercom, operným spevákom, objavil sa aj vo filme. Mamina pracovala ako učiteľka hudobnej výchovy No a používala aj gitárku, takže Lenka k tomu nemala ďaleko a v podstate bola predurčená táto cesta stať sa gitaristkou. Študovala na konzervatóriu v Prahe a popri hre na gitaru si rada aj zaspievala, takže aj v tomto smere začala byť celkom úspešnou, už ako 16-ročná, s brnenským rozhlasovým súborom ľudových nástrojov. E, vyštartovala na cestu do sveta prvý zahraničný pobyt, ten sa týkal aj Spojených štátov, aj Kanady. Počas štúdií si privyrábala ako moderátorka, bola už aj speváčkou a dobrou šanzonierkou. Interpretovala hlavne poéziu Viteslava Nezvala, ktorú zhudobnil jej kamarát, hudobný skladateľ, gitarový virtuos Štepán Rak. Potom hostovala aj so skupinou Spiritual Quintet. V polovičke 70 rokov to bolo o doskách divadla Semafor a hrách Miloslava Šimka. Na jeseň v 74. hostovala v koncertnom programe Karla Gota. Potom zhruba rok, rok a pol bola v podobe druhej speváčky orchestra Karla Wagnera. Samozrejme jednotkou bola Hanna Zagorová a s Karlom Wagnerom a s týmto telesom natočila aj prvý taký výraznejší single, skladbu Snad vím, co se má. No a tam už jej začali teda vychádzať aj prvé gramofónové platne. Nasledovala aj potom tá prvá profilovka Zamilovaná. My sa dnes teda točíme okolo albumovej dvojky. Z nej taká samozrejme najvýraznejšia pesnička prí se tomu Říká láska, ktorá vyšla aj na singli s nahrávkou Jednou ano, jednou ne. Ja si dovolím tento single dnes nechať bokom, lebo mám pocit, že je to dosť napočúvané a dáme priestor skôr takým tým vedľajším popevkom. Ten nasledujúci si Lenka zhudobnila sama. Textár Zdeněk Rytíř bol ovplyvnený jej svadobným dňom a preto má pesnička práve obsahovo tú podobu, akú si vypočujeme v nahrávke nazvanej Jsem tvá. Ještě včera zdám similar znovu začíná. Ještě včera myslela jsem, že jsem sama pouze svou vinou. Myslela jsem, že neprožiju šťastnou chvíli jedinou. to do, potom došlo aj na dokonalovanie sa, na, eh, čo sa týka hry na gitaru. To ešte keď sa vrátime do tých 70 rokov, tak Medzinárodná hudobná akadémia v Paríži, kde občas vystupovala aj na akciách v študentských kluboch a stala sa hostom aj francúzského nočného rozhlasového vysielania. Boli tam ľudia z Parížskej Olympie, s ktorými ju spájalo priateľstvo a vo Francúzsku natočila aj dva single tým najznámejším titulom z tohto obdobia je práve hlavná pesnička prvej profilovky Zamilovaná, ktorú si z Francúzska priniesla. Denek Rytíř je to potom otextoval a bola natoľko úspešná, že sa potom e, dočkala tej pocty titulnej skladby úvodnej profilovky. V 84. si potom Lenka zostavila sprievodnú kapelu Domino, no a E, začala teda pracovať aj na ďalších veciach, e, postupne ten stredný prúd prevažoval, publikum e, pomerne dobre prijímalo aj pesničky spievané vo francúzštine, tie svoje koncerty doplňala a ozvláštňovala aj gitarovými hudobnými vložkami, No a boli tam aj tie šanzónové záležitosti, čo si o chvíľočku aj pripomenieme v pesničke, ale aby sme teda postihali všetko, tak sa ešte vráťme aj k tomu aktuálnemu termínu, aby sme si pripomenuli aj udalosti, ktoré nám tu ešte vychádzajú, pretože nie všetko je to len o radostiach, svadobných okamihoch a podobne. V rámci dnešného termínu máme tu aj čierny deň, čo sa týka spolužitia. Je to 21 rokov od momentu, keď americký hračkársky koncern Mattel Výrobca bábiky Barbie a jej priateľa Kena oznámil, že sa nám táto dvojica rozišla. No, stáva sa. Dve bábiky sa poprvýkrát stretli v televíznej reklame ešte v roku 1961, takže im to vydržalo tých 43 rokov a došlo k rozchodu. Čo si urobili, to už správa neuvádza. No, 2009, to je ďalší lotopočet, kam sa ešte môžeme vrátiť. E, istý kupec mal doma zvyšných takmer 3,5 milióna dolárov a tak e, zaplatil za rukopis slávneho prehajavu Abrahama Lincolna ešte z roku 1864, ktorý dražil aukčný dom Christie's v New Yorku Lincoln tento prejav predniesol v Bielom dome po opätovnom zvolení za amerického prezidenta. Olympiáda bola v kurze aj v roku 2010, boli to 21. zimné olympijské hry vo Vancouveri, konali sa od 12. do 28. februára, no a vďaka tomu sa Vancouver stal po Montreale a Calgary tretím kanadským olympijským mestom. Po 22 rokoch sa teda vrátila Olympiáda do tohto štátu a okrem Vancouveru sa jednotlivé športoviská a ubytovacie priestory nachádzali aj v iných strediskách, lebo zase bolo to potrebné trošku rozťahať. Podľa olympijskej tradície prevzal vtedajší starosta mesta Vancouver Sam Sullivan olympijskú vlajku na záverečnom ceremoniáli ešte v Turíne v 2006. Tá vlajka bola slávnostne vyvesená v útorok 28. februára 2006 pred budovou Mestskej radnice vo Vancouveri, kde bola potom až do začiatku otváracieho ceremoniálu tejto 21. zimnej olympiády a boli to úspešné olympijské hry aj pre Slovensko. Získali sme tam všetky trikovy, z každého po jednom. Dvakrát sa tešila Anastázia Kuzminová, raz Pavol Horajt. No, hokejové zápasy, tie sa odohrávali na ihrisku, ktoré malo štandardné rozmery pre ihrisko NHL. Zápasy e, sa e, teda konali aj e, v, na niektorých e, zápasoch, respektíve miestach E, týmu Vancouver Canucks. E, táto zmena ušetrila približne 10 miliónov kanadských dolárov, čo sa týka stavebných úprav a umožnila aj ďalším 35 tisíc divákom vidieť hokejové zápasy o olympijskú e, medailu. Tá olympijská pochodeň bola zapálená poprvýkrát v histórii pod strechou a poprvýkrát v histórii zapaľovalo aj viac ľudí naraz. Zlaté medaile boli najťažšie v histórii, každá vážila od 500 do 576 gramov a poprvýkrát mali aj nepravidelný tvar. Ani jedna z tých 1014 medailí nebola úplne guľatá, neboli medzi nimi ani dve úplne identické, takže aj týmto sa olympijské hry zapísali do dejín. Čo sa týka českej reprezentácie, 92 športovcov, v 13 športoch najúspešnejším e, bola, alebo najúspešnejšou bola rýchlokorčuliarka Martina Sáblíková, ktorá získala dve zlaté a jednu bronzovú medailu. Ďalšie kovy získal bežec na lyžiach Lukáš Bauer, ten bol bronzový, aj mužská štafeta sa tešila z bronzu, alpská lyžiarka Šárka Záhrobská rovnako skončila na treťom mieste. No, ešte z tých neskorších udalostí možno e, povytiahnuť rok 2011. Talianská vláda vyhlásila stav humanitárnej tiesne kvôli prílivu tisícov ľudí z nepokojného severu Afriky, najmä Tuniska. Zažili si tam všeličo. V 2013. Korejská ľudovodemokratická republika vykonala svoju tretiu podzemnú jadrovú skúšku na ktorú medzinárodné spoločenstvo reagovalo rozsiahlým odsúdením, aj sprísnením ekonomických e, sankcií. Vláda Slovenskej republiky pred 11 rokmi schválila návrh partnerskej dohody medzi Slovenskom a Európskou úniou na nové programové obdobie do roku 2020 a išlo vtedy o základný strategický dokument, ktorý určoval aj rámec obsahu a rozsahu čerpania európskych štrukturálnych a investičných e, fondov. 2015 tá z dnešného pohľadu no, vyznieva tiež zaujímavo. Pred desiatimi rokmi ruský prezident Vladimír Putin, prezident Ukrajiny Peter Porošenko ďalej nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová a francúzsky prezident François Hollande dospeli k Bielorus v bieloruskom Minsku k dohode o konflikte na východnej Ukrajine. Tá zahrňala prímerie a stiahnutie ťažkých zbraní. Nadlho to nebolo. Bezpečnostná rada Organizácie spojených národov vtedy jednohlasne tiež schválila rezolúciu o boji proti terorizmu No a keď už boli dnes dvakrát zimné olympijské hry, tak na záver ešte aj tá z 2018. Tá sa konala v Pjončangu a v stíhacích pretekoch v tento deň pred tými už 7 rokmi vybojovala pre Slovensko striebornú medailu na 10-kilometrovej trati Anastazia Kuzminová. Ešte, že ju máme Jednotlivci, tých si ešte pospomíname, máme relatívne dosť času, v podstate už ideme aj pomaličky do finále a vyzerá to, že pesničkovo výnimočne budeme skôr doplňať, ako by sme skresávali. Tak v prípade Lenky Filipovej a albumu e, s názvom Lenka je možné povytiahnuť aj pesničku, ktorá má dve verzie. Jedna bola točená o rok skôr aj s orchestrom, tá druhá už dostala skôr podobu takého šanzóniku. Bohuslav Ondráček a Jaroslav Machek sú podpísaní ako autory pod túto skladbičku. Lenka si ten teraz e, nemusela vystačiť s gitarkou, skôr klavír je dôležitý. Pretože ide o skladbu s názvom Ještě jsem tu, lásko, přece já. Ja. A to by mohol byť odkaz aj pre tých všetkých sobášu chtivých. Až ztratíš pár svých přátel, až tisíci men si dáte, až žádný z vás to zpátky nesrovná. Až budeš sám se cítit, já řeknu neskromná. Ještě jsem tu lásko přece já. Až ztratíš víc, než zdá se, až zjistíš prázdno v kapse a příjem, že se žádný nekoná sebe sám se zeptáš, co ještě cenu má. Ještě jsem tu lásko přece já. Ještě pořád máš co chránit, ještě pořád jsem tu já. Tvoje zázemí a vzácnost jediná. Máš pořád dost, ty hloupí, co stěží dá se koupit. Ještě jsem tu láskou přece jí. Lenka Filipová a bude ešte, vyzerá to, že stihneme aj teda tú skladbičku, ktorú som si pôvodne neplánoval vložiť do dnešného bloku, ale asi ju nakoniec neobídeme, tak ako neobídeme ani tých, ktorí ešte dnes sú napríklad v hudobnom kalendári. Dvaja páni rovesníci, pripomínajúci si dnes 75. výročie narodenia, zanechali celkom slušnú rihu v hudobných vodách rodák z Londýna Steve Hackett, ročník teda 1950, eh, ten sa v decembri, keď mal 20, v 70. roku dostal do kapely Genesis. 4 mesiace pred ním, v auguste 1970, eh, prišiel do kapely Phil Collins a eh, tento Steve Hackett odišiel v júni 77 na solovú dráhu, takže nejaký čas spolu Mali možnosť stráviť na tej solové dráhe, vydal úctyhodných 25 albumov, že tiež veľmi aktívny, ale úspešnejší možno alebo známejším by mohol byť Bernie Paul, narodený ako Bernd von Ficht, z Nemecka spevák a producent, ktorý začínal v závere 60 rokov ešte ako saxofonista. Potom sa stal členom kapely Family Child, a v 78. podpísal solovú zmluvu s vydavateľstvom Ariola a natočil svoj prvý veľký hit s názvom Lucky. Tu českú verziu v podaní Márie Rotrovej pesničku Štestí môže byť, že mnohí tiež zachytili a v 79. ponúkol prvý album. Mal ešte viacero výrazných pesničiek, ktoré sa dočkali aj takých tých československých prerábok Napokon s orchestrom Karla Wagnera svojho času aj on spolupracoval a tým pádom asi nemusel mať problém e, s pesničkami typu Bantam, ktorú naspieval Petr Kotwald, alebo Nápad Hany Zagorovej, ktoré boli a zostávajú výraznými hitovkami. No a z tých domácich hudobných vôd je to rodák z Banskej Bystrice, skladateľ a textár Miloš Lánik, ktorého výročie narodenia 89. si dnes e, pripomíname. Ako textár sa postaral napríklad o dva výrazné tituly. Jeden by nám tu aj dnes celkom pasoval, Svadobná pieseň v podaní Dušana Grúňa a má to Haparohata možno tiež. Ivo Heller je ako interpret k tejto pesničke pripojený, ale v tom kalendári máme ešte aj ďalšie mená z takých tých vzdialenejších ročníkov holandský prírodovedec a lekár Jan Svamerdam, narodený ešte v roku 1637, stal sa známym nielen vďaka záujmu o hmyz, ale aj tým, že ako prvý na svete pozoroval pod mikroskopom červené krvinky. František I, rímsko-nemecký rakúsky cisár, vnuk Márie Terezie, ten sa narodil v roku 1768. Charles Darwin, biológ, tvorca evolučnej teórie, rodák z Britských ostrovov, narodený v roku 1809. Jeho rovesníkom už dnes spomínaný 16. americký prezident Abraham Lincoln. V Dolnom Kubíne sa v roku 1866 narodil spisovateľ a lekár Ladislav Nádaši J.G. Tam ten román Adam Šangala asi bude najznámejší. Louis Renault, ten je, alebo <laughs> bol ročníkom 1877, francúzsky automobilový konštruktor a zakladateľ automobilky, ktorá dostala po ňom meno aj priekopník automobilového priemyslu. Jean Eiffel, to bol karikaturista, grafik a humorista, narodený v Paríži v roku 1908. No, sám sa cítil byť e, skôr novinárom, politickým komentátorom, ale prispel aj rôznymi kresbami. Tamto stvorenie sveta môže byť, ktoré si spájame aj s Janom Verichom, tak to by mohla byť celkom zásadná vec. Jozef Míček, to bol kameraman, narodený vo Veselom nad, nad Moravou, alebo v obci Veselí nad Moravou v roku 1912 pred 80 rokmi začal pôsobiť v Bratislave ako kameraman krátkých filmov potom sa podielal práve ako kameraman aj na hraných filmoch medzi také najznámejšie sa zaradili Kozie mlieko Lazy sa pohli alebo Drevená dedina Franco Zeffirelli to bol zase režisér a herec z Talianska máme tu 102. výročie narodenia preslávil sa najmä úspešnými filmovými a televíznymi adaptáciami klasických divadelných hier, respektíve opier. 91 rokov dnes uplynulo od narodenia v Košiciach eh, v prípade horolesca Jozefa Psotku, ktorý sa stal takou zakladateľskou osobnosťou slovenského horolezectva. Tragicky zahynul v októbri 1984 v Nepále počas zostupu z Mount Everestu Jana Šulcová, dnes je to v podstate po prvýkrát, po druhýkrát by to malo byť o mm, nedožitom výročí narodenia, keďže zomrela v júli 2023, ročník 1947, herečka samozrejme, Křesadlo, Kulhavý ďábel, Spalovač mrtvol, to sú také tie najvzdelenejšie ročníky, potom došlo na titul Byl jednou jeden dům, aj najmladší z rodu Hamrovcov, Tajemství proutěného košíku, seriál My všichni škalou povinní, no a s tebou mě baví svět, no, kde bola teda partnerkou Juliusa Satinského v tzv. komédii storočia, to ju zviditeľnilo asi najviac. Po nej o rok neskôr prišla na svet Marta Hajnová, neskôr Skarlantová, stala sa dlhoročnou televíznou hlásateľkou aj moderátorkou, tlmočníčkou, scenáristkou, prekladateľkou z angličtiny. Václav Faltus, ročník 1956, známy to český imitátor, aj v dubingu daboval aj nejakú tú komédiu, v ktorej figuroval Louis Definé. Dokonca v čase, keď už teda nebol medzi nami František Filipovský, tak sa Václav Faltus e, vďaka svojmu e, výraznému imitovaniu Františka Filipovského pokúšal aj o napodobenie e, jeho práce za mikrofónom. Marketa Fischerová, manželka Marka Ebena, herečka, ročník 1960, žiaľ teda aktuálne nemôže vďaka svojim zdravotným komplikáciám, ktoré ju postihli na počiatku roku 1986 a je priputaná na invalidný vozík, takže musela ukončiť hereckú kariéru, ale seriál Třetí patro, My všichni školou povinní, prípadne e, televízne filmy Neviesta a Tchýne, tak e, tie sa zaradili medzi naozaj vydarené tituly Jan Zvara ten ako ročník 1963 rodák z Banskej Bystrice bol úspešným skokanom do výšky. No a Steve Beckley zase narodený v roku 1969 sa stal atletom, trojnásobným olympijským medailistom, dvojnásobným vicemajstrom sveta a štvornásobným majstrom Európy v hode oštepom, niekoľkokrát aj držiteľ svetového rekordu. To by mohla byť kompletka. Po tejto stránke tých odchádzajúcich si pripomenieme po pesničke, teda už predposlednej v rámci aktuálnej petrolejky, tak si poďme pripomenúť aj ten asi najväčší hit z druhej LP platne Lenky Filipovej. Bylo letní parno a já šla na plovárnu čbán. Byla jsem tam sama, ty si tam byl tenkrát sám. Věci samozřejmé zdají se být zázračné. Věci výjimečné zdají se být průzračné. Můj typ vždycky býval známý z velkých plátenky, Trochu Alan Delon a tak trochu Steve McQueen. Teď je marně hledám, když si tě tak prohlížím. Kdy přišla ta změna, marně stále přemýšlím. dobře znám. Náhle přišla chvíle, že se v sobě nevyznám. Někam mě to táhne a já ani nevím kam. S jiným přáním vstávám, s jiným přáním usínám. láskou ako takou prišli do kontaktu samozrejme aj mnohí, aj tí, ktorých máme ešte v kolónke tej smutnejšej vždy, alebo zvyčajne sa objavuje práve v tomto priestore na konci tej ktorej petrolejky, tak si poďme ešte prejsť aj tento zoznam. Vladimír Vašek, rodák z Opavy, ročník 1867, bol básnikom. No, tam používal pseudonym Petr Bezruč, mnou v roku 1958. Možno tak sleské písne, to by mohlo byť niečo, s čím viacerí prišli do kontaktu. Zomrel v Olomouckej nemocnici ako 90-ročný v tom 1958, 13 rokov po tom, čo mu dali titul národného umelca. Julio Cortázar, to bol zase argentínsky spisovateľ, ten zomrel pred 41 rokmi možno zase z jeho strany poviedka, ktorá sa stala námetom pre film talianského režiséra Michelangela Antonioniho Zvečenina z takých ďalších románov e, titul Nebo, peklo, raj možno výraznejší. K tomu ďalšiemu menu by sme mohli byť e, blízko hlavne vďaka tejto ukážke. A tak na Marfuštino želanie a na rozkaz jej matky Zaviezol starček Marfu presne na to isté miesto, kde predtým na stenku. Je ti teplo, dievčatko? Hm. A čo ti šije? Lupák starý. Už mi ruky aj nohy omrzli. A to je zas čo za zázrak? Je ti teplo, dievčatko? Teplo ti je krásavica. Ženícha potrebujem. Zožeň mi jakého a k nemu aj veno, ale riadne. Rozumel si? Jasné. Malo by byť jasné, koho sme počúvali, hlavne teda, čo sa týka toho e, mužského hlasu. Dnes je to presne 40 rokov od momentu, čo nás opustil rodák e, z obce Rybany, e, Alois Kramár, zvaný Puco, tam aj vyrástol a v dospelosti začal pracovať ako úradník na obecnom úrade a popri tejto práci sa venoval aj ochotníckému divadlu pôsobiacemu v obci a bol natoľko dobrý, že ako 25-ročný sa stal členom opery Slovenského národného divadla a súčasne začal študovať aj spev na štátnom konzervatóriu, neskôr prestúpil z opery do činohry, novej scény a stal sa členom kde pôsobil aj mnoho rokov a počas pôsobenia stvaril nielen veľa divadelných, ale aj filmových postav. Tam ten Žgrliak v titule Lazy sa pohli, Matiáš Bešeňovský v Zemianskej česti, neskôr bol riaditeľom továrne vo filme Jergu Žlapin, dirigentom Balkom v obchode na Korze, gazdom v Bačovej žene aj formanom v titule Cukor, čo sa týka dubbingu tak to sme si pripomenuli asi najhviezdnejšiu postavičku Mrázika. A čo sa týka rozhlasu Čonového Bielikovci, tam to bol seriál, ktorý sa vysielal 17 rokov, postava Ondreja Bielika, ktorú stvárňoval Alois Kramár, tá skončila smrťou v roku 1985, keď práve Alois Kramár dopísal svoj životný príbeh. Ešte pár mien, Jozef Vaniš, to bol zase český filmový kameraman, Zomrel v roku 2009, podielal sa na vzniku filmov, televíznych seriálov typu Dedeček, Kilian a já, Smrt stopárok, Jak básnici přicházejí o iluze, Vážení přátelé, ano, Lucie postrach ulice alebo Pan Tau. Nodar Kumaritašvili, gruzinský sánkár, ten zomrel počas tréningov pri zimnej olympiáde v 2010 a bolo to vtedy naozaj výnimočné, čo sa týka aj ceremoniálu a dosť smutné samozrejme logicky po tejto tragédii. No a v 2012 zomrela v Bratislave bývalá popredná solistka opery Slovenského národného divadla Elena Kitnárová. Takže aj týmto patrí dnes spomienka čo sa týka bodky, tak Lenka Filipová ešte v jednej nahrávke, autorská dvojica Lenka Filipová, Zdeněk Rytíř, tá bude dodržaná. No a do tej ďalšej petrolejky pekné obdobie vám z Banskej Bystrice želá Peter Kršiak. Kup mi den, kup mi noc a ja ti koupím svítání. Kup mi smích kup mi pláč a já ti koupím toulání. Až budem to mít, tak budem si žít. Kup mi mrak, kup mi déšť a já ti koupím náledí. Kup mi sníh, kup mi žár a já sou souhvězdí, až budem to mít, tak budem si žít. Já dobře vím, že štěstí se neprodává, já ti dám víc než mám. Just justice send it.